aan. Dit is nou um so 20 oor 8, hierso die 8ste Maart 2010. En hierdie is die 17de opname van Gogabyt. Ek is Natasha en hier vanuit Londen sê ek vir julle welkom dat julle luister. <clears throat> ek lê hierso in die kamer. En uh ek het nou net 'n eh, bietjie eh, asem, wat ek eers bietjie asem skep, ek het myself doodgeëet ons het uh, hele paar lekker um, skaapjoppetjies gekry en toen nou hem op vanavond besluit ons had wikkie van een stoute nawek op die dieetvlak gehad, so ons maaid is wel maak nou maar alles klaar en dan sal nou nie meer temptation in die ijskas oor nie. Jy weet maar so redeneer een vet mens. En anyway, <clears throat> so het ons nou maar vir ons een lekker skaapjoppetje gemaakt met een bykie bykie mash en erkies en het was lekker man. Excuse. <clears throat> En uh, toe besluit ek nou, uh, ek gaan bykie opvang, want daar het nou al hele paar ding met my gebeur hierdie week. En ek dink het is eh, een uh, goeie opportunity om met julle te kan gesels. So ja, hier sit ons nou. Soos ek sê, het is nou maandag die 8ste maart. Ek het... Um, vrijdag, nee, donderdag die 4de maart, het ek my 6de hebeliks herdenking gehad. So my man hou nou al vir 6 jaar lang met my huis, en ek denk hy is heel wat gruiser as wat ek, as toe ek wat ek om ontmoet het, maar uh, ek het nog nie een gruis haar op my kop nie. So, uh, hy is seker nou maar beter vir my as ek vir hom. Hy sal strui, maar ons kan ons nou maar meet aan die gruis haare. Dit is net 'n grappie. En elk geval. Ja, so laasweek Woensdag aand te eh, kry ek 'n oproep wat ek toe nou nie kan vat nie op my telefoon van my ma af en ehm um, toe ek nou klaar was by Weight Watchers en ek het daar uitgekom. Toe is ek nou besig om goeder se draad te kry, ek nou nog 'n oproep van haar af. En ek dagte nee, sy is heel dringend op soek na my, laat ek haar nou 'n lykie teruggee. Nou vir die, vir julle wat weet, of wat nou al ver bly, jy weet die, die flippen oproep wat jy so nie in die aand kry, op enige tyd van die dag, maar ek weet nie, gewoonlik voel hy vir my, voel hy vir my bykie erger as jy my so in die nachtelike ure kry. Daar ene van Suid-Afrika af wat jy, jy weet, dat was nie beplan nie, en as jy sien die naam kom op, dan kry jy soms so hulkol op jou maag en so kom het toe ook nou, my, uh, my male het hulle eie um, trokke, vrachtmotor, wat uh, loskoring en graan en sikke type goeders in massa opvat, Botswana, Zimbabwe en soms so dier die land ook van, van een silo na ander silo te skuif. En my is so bykie van een familie bezigheid, my oom het, ek dink, twee of drie trokke en dan my pa twee trokke, En so is dit nou die twee boeties en dan ook die neefies en amal wat nou sommer so saam vir mekaar, um, wat nou wat werk. En my neefie is nou 23, 24 en hy toe klaargelaai vrijdag so achtermiddagse kant en hy was op pad huis toe gewees vir die aand om uh, net al bad te gaan vang en ietsie te eet en dan gaan hy moes nou weer in die pad val en net so buitenkant vocht wil toe kom daar kar voorbij om in wijs vir hom nie, hy moet aftrek. My neefie besluit nie, hy gaan nou nie eh, kansen vat nie, hy sal nou maar net aan nou rij, en hy sit toen maar sy voet neer. So kom die kar toen nou ook weer voorbij geloo, en uh, hang haar ou uit met uh, met een geweer of een, een of ander vierwapen, en wijs vir my beter aftrek. So, toe besluit hy nou, ek, hy gaan hom sy leven speel nie, hy gaan, uh, hy gaan hom nou aftrek, hy het dalk een beter kans as hy nie in die trok is om uh, geskiet te word nie. En hy sê ook so, so toe hy die trok tot stilstand gekom het, toe gryp hy die sletels en hy spring by die passagierskant uit en hy begin te hardloop. En so begin hulle toe ook op hom te skiet en hy besluit nie, jy hier moet hy nou stop. En hy het gestop en hulle het om teruggevat na die trok in die kaart toe en um, vir hom 'n paar vrae gevra en hom op die vloer laat lê en toe het hulle vir hom gesê hy moet sy skoene uittrek of iets en hy moet in die kar klim. En ehm um, toe het hy hulle vir hom in die kar gelaai en met hom weggery van waar hy was. En hy sê hy het vir so rukkie het hy die trok nog agter agter die kar gehoor ry en toe het hy nie meer die trok gehoor nie. So hulle het seker nummer 2 opgesplit om hulle tyd te gee om weg te kom. En toe hy ehm, hom uh, hulle het hom afgelaai dan so vereniging se kant toe sal ek sê, miskien bietjie meer ja, ek sal kom so so tussen vereniging en pot se kant toe. Het hom toe afgelaai en hulle het sy foon uitmekaar uitgehaal en die vir hom teruggegee en het hulle vir hom gesê, hy moet nie stupid wees nie, hy kan iemand bel, maar hy moet, hy moet hulle kans gee om weg te kom en so. En hy het nie veel, hy sê wel, hy het nie veel van 'n stryery opgesit nie. Hel, wat, wat doen jy as 'n een, een persoon teen 'n groep van hulle, ek klink was 'n groep van 5 gewees, gewapende 5, en jy gaan mos nou nie dom dinge besluit nie. Jy hoop maar jy maak jy die rechte besluit en kom levendig aan die ander kant uit. En lyk my, daarom die beste besluit vir die aand gevat, want hy starm in een stuk daar uit, dat hom gelukkig nie raak geskiet, of hom geskiet het nie, en dat, um, ehm, hy sê dat hom heel goed behandel. So hy sê nou heel getraumatiseerd. Ek weet nie, hoe sal ek voel met so'n storykie nie, maar, Hulle, hy sê hoe daar op die grond geleid, en terwijl hulle om die vraag gevraad, die moskiete omgepla, en hulle het hy het sy hoed afgehaal en hulle het met sy hoed die muskiete weggewaai. En soos ek sê, hulle het sy, sy cellfoon vir hom teruggegee en hy het uh, eh, 'n bietjie geld, ek dink hy het soos 30 of 40 rand of so iets, 'n klein bedragie geld wat hy in sy seun se sy foon se sakkie ingedruk het. Het hulle dit ook vir hom teruggegee. Maar uh op die einde van die saak het hulle 'n motief gehad om die ding by hom te vat met wat ook al geweld hulle nodig gesien het. En hulle is toe weg met die trok. Nou, trok het een vol vrag opgehaad, so, kan my net insien die skade en die stress en die goeders wat al my male moet nou aangaan. Nou spot ek, nou sê ek, ja, goch as bank is op standby verlenings, lyk like het vir my. Maar ons het nou maar sien, ek hoop al die dinge werk, nou maar uit soos loop het gaan uitwerk. Maar dit is net, is een verskutselike ding om my oproep in die nacht te kry ek um, ek is nou al 8 jaar in Londen en dit is nou een besluit wat jy moet vat as jy so ver wegtrek en waarmee jy moet saamlewe dis, dis nou maar net dinge wat gebeur daar is sekere dinge waarvoor jy sal terugvlieg Suid-Afrika toe en dan is daar sekere dinge wat vir ander mense baie baie belangrik klink maar finansieel en logisch maak het net nie sin om terug te vlieg vir dit nie. Dit laat jou half so'n bykie verweiderd voel van familiesake en goeders wat gebeur. Um, ehm, dit is maar seker maar, soos jy maar trouwes mis en begrafnisse mis en doop mis en sikke type goeders wat, wat jy heel moeilijk sou kom bijwoon as jy nog in Zuid-Afrika gebleid waar jy nou net 'n e-mail stuur of 'n foonoproepie gee wat sê geluk of ons is jammer of wat ook al. Maar so iets gebeur, ook so iets naby gebeur. Ek het hy te eh, tweeling boetie gehad, die ouetjie wat nou uh gehijack was laasweek. Hy het 'n tweeling boetie gehad wat so 2, 3 jaar terug dood verongeluk het in dieselfde trok, mind you. En um ook ek dink een of ander ou wat hom verbygekom het en van die pad af wou gedruk het en hy het net verkeerde besluit gevat en die trok het gerol. En my oom heel filosofies sê hy is net bly dat sy seun hy dit nie nog 'n seun gevat het nie. En dit is hartseer om te dink dat jou jou opsies is so dankbaar te wees vir iets wat eintlik so vrylik moet beskikbaar wees. Jy moenie jy moenie so dankbaar wees vir jou lewe nie daar moet ander dinge in jou lewe wees wat jy voor dankbaar wees of die dankbaarheid in jou in jou uitbring. Maar om gehijack te word of so wreed jou spasie betreed te moet word en dan dankbaarheid daarvoor te moet toon is, is amper half een insult. Ek weet nie, dalk vol mense anders. Daai, um, dis amper, daai, ek weet nie, as, as soos as mense, um, kanker het of kanker kry dan dan voel jy half uh, eh, ek weet nou nie, ek het nog nooit kanker gehad, maar ek het 'n goeie vriendin van my wat so jare wat terug met kanker gediagnoseer is. En sy is daarom nou skoon, maar toe ek nou daar gekeer het, ons het ook met mekaar gepraat en jy het daai gevoel van dankbaarheid vir jou lewe en dankbaar dat jy 'n tweede kans gekry het. Nou dit vir my is bietjie anderste. Dis nog steeds 'n geweldige of 'n gewelddadige intree op jou lewe. Ehm um, maar jy jy kry al die kans om wat in te veg en jy het jy het dokters en jy het, en jy het, jy het miskien meer keuses wat jou nie so so vreesbevange sal laat voel soos wanneer iemand 'n geweer teen jou kop druk byvoorbeeld nie. Ek dink die situasie is nou dat ek daaroor oor praat klink die twee situaties vir my ewe erg. Um, en die feit dat dit deel is van alledaagse lewe, nie net in Suid-Afrika nie, ek is seker in ander, in ander lande ook, waar een paar van ons sit, uh, dit gebeur seker dageliks daar ook, waar jy met sikke keeses wat vir um, moet besluit, maar ek weet nie, ek het uh, nou nou ek jy maar jy moet nou maar slik en sê, dankie toch hulle jou nie geskiet nie, waar jy eindelijk moet, ach ek weet nie, kom ons los het nou maar daar so waar ek nou weet te veel, te diep dinge wil dink oor die lewe, en is te laat in die aand en ek is te dik gevreed om soke dik diep dinge te reminis anyway ek het, um, soos ek gesê ek het my 6 jaar sy huwelijks herdenking gevier laas week donderdag En ek het werk toe gegaan die dag, maar ons die vrijdag het ons saam toe ek afgevat, ek en my man. En net een lei lekker naweek gehad. Ons het die sa vrijdag bykie gaan rondloop en saterdag is ons toe Epping toe om bykie te gaan rondtry en te gaan kyk na, na plekke waar ons dalk wil gaan kyk vir huis. En ons het ook nou af, wel my man het geweet van die plek, maar ons het toe besluit om daar te bykie gaan kyk, te gaan kyk is um, koningin Elizabeth die eerste, is nou Henry die achtste se, se dochter, wat koningin geword het. Um, na die twee movies wat gemaakt is, is, is basis passeer op haar leven. Um, sy het een hunting lodge in Epping gehad. Nou, die, um, die twee goeders wat ons soen te laat, laat trek het om te gaan kyk, is, um, een van die goeders is, toe Henry die 8e in sy laaste jare, waar hy is mis nog so groot vet oukie gewees, en hy kon nou bykie syklik gewees, en hy kon nou nie rarig mee so lekker beweeg, soos hy wou beweeg nie. Was hy bykie te lei, of hy kon nie, hy was nie in staat om paard te rui nie, maar hy het nog steeds, wou hy nog steeds gaan jag het. Nou hierdie lodge is so drie verdiepings hoog, en die die story gaan, dat sy, sy manne het van die wild in die, in die woud by mekaar gemaakt, en dan het hulle dit voorbij sy venster gejaag, en dan kon hy nou van sy, van sy kamervenster af basis gestaan en skiet het, en dan gejaag het. En nou dan nie veel van die jag nie, maar hy kon nog steeds die vrol van, van dier skiet gevoel het. Um, die ander, ander ene was dat koningin Elizabeth toe sy nou bietjie ouer was, het sy op een van haar kuiers by die hunting lodge het sy met haar wit perd op en af met die trappe gery. Op met die trappe en af met die trappe op haar wit perd. Het sy het mos verskriklik mooi baie groot trappe so jy kan amper sien die storie werk daar. Nou al twee hierdie stories is nie is nie waar nie. Dis so half 'n uh, 'n mengsel van waarheid en en um, en opmaak stories om die plek nou bykie mooier of beter te laat, laat klink. Die hunting loss vir, vir, die, vir koning Henry, die achtste, het um, ehm, of waar sy story vandaan kom is hy was baie groot en syklik, maar daar is geen rekord dat hy ooit by die hunting lodge was nie. Hy het het laat bouw En nou is die klomp helikoptertjies hier buitenkant bezig om een of ander skelm oukie te jaag. Hoop maar hulle vang om, dat hulle nie heel tyd hier oorrui nie. Maar in een geval, die, um, daar is rekord dat die gebouw gebruik is vir, vir soos een viewing platform vir vrouwens en mans of adelmense wat wil gaan kyk het hoe, hoe hierdie ouwens op die perde achter die, die bambiebokke aan haar klip en skiet en ek weet nie wat nog alles nie. En dan was daar ook 'n vrou wat binne in hierdie gebou gebly het in latere jare wat geld gevra het vir omdat daar omdat dit 'n drie hoog verdieping is en na adellik is altyd gekom kuier het. Het sy glo 'n uh, 'n fooi gevra om met die trappe op te gaan en dan kon jy nou op 'n op 'n perd met die trappe op en af gaan. En dit is nou waar die ander ander sprookie vandaan kom, wat koningin Elizabeth op haar wit paard op en af met die trappe gerei het. Maar, soos ek sê, daar is geen bewijse daarvan nie. Paar interessante klein plekkie, daar is, uh, eh, toen ons nou daar gekom het, is daar um, ehm, acteurs en actrices en wat op aangetrek is, was um, ehm, in Elizabethan era, en hulle ons laat vinger brei. So, jy het jou, uh, basis skoen skoenveters gemaak en jy het soke 5 5 lijntjies en 5 satijn lijntjies en dan doen jy nou soke ding met jou vingers en soke loopies en ek weet nie wat nog alles nie en uh, dit was nogal een lekker dag uit om het ek kan ek like soke type goeders wat jy kan interact mee en dan die ander ding en dan die ander ding ehm um, wat jy nou ook kon gehad het, is die, was haar ou oomiekie gewees, en hy was een van die volunteers gewees. En hy het ons vertel van die structuur, want dit is die enigste drie verdieping hoe um, Tudor gebouw wat nog bestaan. En wat nog in een stuk bestaan. En wat nog staan soos dat hulle om gebouw het, basis. En toe het hulle nou vertel van die type hout wat hulle gebruik het, en hulle het ronde gaaikies in die hout ingebrand en dan die, die naalde of die, die lasse wat hulle gebruik het, was vierkantig gewees. So die gezegde wat sê, jy kan nie een vierkantige spijker in een ronde gat indruk nie, is verkeerd, want hy is hulle, hulle hele huis is so gebouw, met vierkantige spijkers, of houtspijkers, in ronde gaaikies wat hulle gebrand het. Maar dit is nogal lekker en interessant om met die oukie, met die ou oomie te praat, hy is seker in sy 80s of 90s sal ek skat, hy is oeroud man, maar so, hy, hy raak so opgewond en jy kan sien sy gezicht helder so op as hy hoe meer vraag jy om vraag en hy is heel gewillig om vir jou sy weisiene mee te deel. So dit was baie lekker gewees om uh, die dag nou verskrikke koud hier so by ons, ons weer uiks volgend op die karre gehad. Nog weet nie, sommer probeer so sy koppie deursteek, maar hy kom nie lekker daarby nie. Maar all in all een lekker dag gewees toe um, sou ons nou sondag ochend, het ons nou vroeg opgestaan en recht gemaakt, en toe ons nou pad uit die so, ons wil nou Greenwich toe gaan, en daar so is een of ander ding wat ek wil gaan kyk, en soos ek nou uit die badkamer uitkom, is ek bezig om my, my trou en my verloofring om my vinger te sit, en ach, ek weet nie hoe dit gekom het nie, maar so in die loop, laat val ek toe my verloofring, en so in die loop ek het nie eers bedoel jy weet mos as jy so instinktief dan trap jy mos as jy sê net maar so 'n minste klap val dan trap jy op hom om hom plat te maak soos like jy nie van jou wegskiet nie nou ek was ek het nie eers so daaraan gedink nie maar so beland die ring toe nou reg onder my voet en ek buig my ring toe is ek nou vir jou verskriklik hartseer sy toe vir my man, ons moet alles, alles moet gekanceleer word, ons moet nou Londen toe gaan, ons moet gaan kyk vir een juweliersplek, daar in Herton Cross, waar ek my ring gekoop het, ons moet seker maak, my ringse diamant is nog in sy stelling, en hy is nie los nie, en uh, dan moet hulle ook vir my my ring weet, rechtheid of rondbuig, eder, nie rechtheid nie, maar rondbuig, so toe kry ons toe nou ook, eh, uh, 'n juweliersplek wat dit vir ons kan doen en ek besluit er nou ek het nog nie vir my man 'n uh, geskenk gekoop vir ons huweliksherdenking nie. Ek sal ons ringe laat graweer want ek sê nou al vir jare om dit te doen en ek kom net nie daar uit nie. So het ons nou die hele ding laat kry. Ek het my trouring en verloofring en sy trouring ingegee dat hulle dit kan skoonmaak. Hulle moet my verloofring nou weer rondbuig en dan een nieuwe waardasie vir die versekering ook sommer doen, terwyl ons daar is. En dan het ek ook vir ons, die eindelike patiënt is dan die grafering wat ek binnen laat doen het. Nou, sy ring het ek in Afrikaans laat grafeer, ek en jy verewig, en in my ring in, in Engels, uh, you and me forever, en dan die datum, ons trouwdatum, ingegrafeer. So, hy is baie heel impressed daarmee, en hy dink dis baie, hy is baie meer romanties as wat ek is, maar hy dink dit is 'n verskriklike oulike fantastiese gesture, so dit is nou maar sy verjaars, sy herdenkingsgeskenk. En toe ons nou sommer besluit ons is daar in Londen, kom ons loop net nou maar 'n bietjie rond soos ons doen. En dis ons daar Covent Garden toe en daar's 'n organic shoe shop wat sagte leer skoene en sulke tipe goeders maak en die met my knie gaan ek nou nie regtig hake dra nie maar ek wil verskriklik graag rooi skoene hê. Ek dink, ek weet nie, dis net so dis e, as jy iemand sien met rooi skoene aan, dan is dit asof hulle net baie confidence het. So het ek nou vir my 'n paar mooi rooi skoentjies gesien daarso in die organic shoe shop. En so toe besluit my man dit's my my anniversary present sal ehm um, sal die skoene wees, toe het hy vir my my mooi rooi skoene gekoop. Hy later die aand ook met my ma praat, en sy sê, ha, jy weet wat sê hulle van rooi skoene dra? Sy sê ek, nie, ek weet nie wat sê hulle, sy sê, rooi skoene dra nie onderkleren nie. Nog ek, oh. ek dra definitief onderkleren en een broek, maar um, ek gaan nog steeds my rooi skoene dra, ek gee nie om wie wat sê nie. En so het ons nou ook daar bykie rondgeloop, en ek het my kredietkaart erg skade aangedoen. Ek sê julle, ek is seker baie dankbaar dat ek einde van die maand so klein bonusie kry, want ek moet half afbetaal aan die skade wat ek gedoen het, jong. Ek het vir my een paar bloese gekoop vir werk, en ek het vir my een paar hempies gekoop vir net casual, casual dra, en ek het vir my een nieuwe werksbroek gekoop, en ek het vir my een nieuwe somerspaakje gekoop, en ek het vir my nuwe vlies gekry en ek het by North Face het ek vir my so so moulose baadjie gekry, so North Face puffer jacket gekry. En ek soek nou vir 3 jaar die ding maar, maar toe ek nou daar by die winkel instap, dis hulle dit nou op 25% afslag, se dink ek nee. Kom ons koop dit nou. Ons is mos nou lus om te koop, nou koop ons. So ja, baie lekker skade gedoen aan my kredietkaart, maar ja, ons word volgende week weer betaal, so dis alright. So ek sê, ons het een stoute kostnaweek gehad hierdie week. Ek het vrijdag hand afgeskop, het ek my man uitgevat vir ons herdenkingsete, het ek hom na Chinese restaurant gevat hierna by ons. Denk sy naam is Looney, hier in Wanstead. En ons het wou eerst na ander Vietnamese restaurant gegaan het, maar die reviews op die ding het nie so lekker gelijk, en toe ons nou, ons is al toe lekker is verkost, so kom ons gaan nou maar na plek toe wat wat ons ken en dan probeer ons nou met 'n paar nuwe disse. En dit het te goed uitgewerk. Ons het 'n nuwe beef en courgette dis probeer wat nogal baie lekker uitgekom het. En uh, dan het hulle so special house chow mein gehad en ek het ag ons het lekker geëet man. Ek het my trommel dik gevreet. Dit was um heel lekker. En soos ek sê, toe ons nou die naweek rondgeloop het ook het ek koffie en chocoladekoek gehad en ek het ek het ehm um, toe ons nou gister daar by Covent Garden loop het ek vir my Krispy Kreme donut gekoop. Daai goed is erg stout jong. Maar nou ja, ek wou een gehad het, so het ek een gehad. En toe my man vir my daar by die Suid-Afrikaanse winkel lê vir my 'n bietjie biltong gekoop. En dit was nou vir jou lekker gewees jong. Ek het koop nie gewoonlik biltong nie, want dit is nogal dis wel nie nogal nie. Dis baie duur hier so in, in Londen maar ek het die stikkies gesien en hulle het sikke lekker stikkies gehad, sikke chunky stikkies met sikke lekker stikkie vet vooraan ook. Dit besluit ek nie, wacht. Hy sê dit in die huis sal koop, en ek sê, oké, okay, laat ons laai. En uh, toe ek nou terugkom na die dagse loop, toe ons in die kaars het, toe, uh, toe ek in die stikkie, eerste stikkie boltong so inbuit, toe besef ek, hier sê my, hier is lekker boltong. So toe ek myself lekker lekker stout gevreet in die biltong en Chinese en en uh, donuts en koek en hot chocolate en smaak my enige ding wat ek my handen gekry het, ek my bek in gedruk. So, uh, ons het nou bezig met damage control vir die volgende paar dagen, want ek weeg weer woensdag in, so hopelik is dit nie te erg skade nie. Sal nou maar sien. Ek het, uh, waar is ons nou, 25 minuut, ek het lekker na skaap te vis geluister vanmiddag ook weet nie hoekom ek hom gemis het met sy podcast nie, maar hy het vertel van sy katte wat sy vrou bezig is om te te probeer potty train. Het het my doodgelag, jy kan net imagine, die ding pas nou geloof jy toilet, en dan moet die katte nou gewoon draak en die ding, dan vat jy nou een bak weg, vat jy een bak weg, en dan op die einde van die dag, dan doen die katte nou hulle bezig, en geloof nie toilet, soos ek kan achterkom, die ding werk, maar ek het net so visie gehad van die een kat wat die ander kat af van die toilet af flash. So ek wil nog met by hom gaan kom en dat hy verskriklike snaakse kat het en as hy dit kan reg kry dan sal ek my woorde slik, maar tot en met dan dink ek is in elk geval snaaks. Ek sien Cybershakkie het so ek weet nie wat het er met hom gegaan nie. Daar was so 33 sekondes van terg op die ding gewees. Ek het vir hom gesê hy moet dit regmaak want ek het ek mis ietsies om na te luister, en daar is nie meer gereelde potgooi wat uitkom nie. Dit is uh, eh, bykie stil, ek denk die kouwe maak ons, maak ons bykie hyper, hibernate, hiberneer, is dit een woord? Ek weet nie, kom ons gebruik maar die Engels een, laat ons allemaal nog maar bykie hibernate, ons wil net ons gaaikies uitklim nie. Ek sien Johan van die Modder Eiland, ek gisteravond net so vinnige chat op Facebook ook gehad, en die arme ding het man flu, So hy is nou speel speel baie siek. Dis mos wat man floors. As man speel speel siek is, hulle is nie regtig siekie. Of is dit nou hulle is bietjie siek en dan is hulle vreeslik siek. Anyway, dis dieselfde ding man. In elk geval, ek hoop nou maar hy word vinnig beter dat hy ook met ons kan geselsie maak. Ek sal dalk met hom moet gaan gaan kuier. Hy moet my 'n paar nuwe goeders leer. Ek sien net sy ehm um, ding verander van WordPress af na Blogger toe. En ek is nie so slim met die goeders nie. As jy my 'n bietjie skuif, dan raak ek geconfused. So uh, my goeders bly nog nog waar dit gebly het. So as jy my wil in die hande kry, asseblief gaan check dit uit daarso op uh, eh, www.gogabyte.wordpress.com of e-mail my as jy lus het op gogatassie@googlemail.com of uh, subscribe sommer op iTunes ek weet nie, jy sal seker met Gogabyte gaan soek, ek het dit langklaas gaan doen, so ek is nie seker van al die ins en outs en waar jy my in die hande kan kry nie. As jy daar so op Gogabyte WordPress aankom, jy sal sien daar so so ding aan die kant wat blokrols doen, en dan is daar ook so een wat uh, um, potgooi netwerk, wat uh, ek dink, wat sy noem van Australia doen, het vol van Australia um, het my daarop gesit. Maar daar is nog een interessante paar potgooi in Afrikaans, as jy belangstel, stel, gaan loer daarin, of gaan kyk het bykie op die, op die kant se, se goeders in, daar is hele paar blokouwens wat uh, nogal snaakse goedkies kwijtrak. En is die moeite waard om so bykie te lees, en lees en te verlang as jy ver is, of lees en te verlang as jy nabij is, maak seker nie saak nie. Maar tot daarna toe gaan ek julle los, en ek denk ek het oor alles gepraat, kom ons check gegaan my lysie. Project Chinese Anniversaries Ehm um, ja nee, dit lyk of ek die lysing heel suksesvol aangesit het hierso. Kom ons net gou-gou hierdie bladsytjie kyk. Nee. Lyk my ons het dit. Dit gaan aan die einde wees van die aand. Die ouens, laat dit geweldig goed gaan. En uh, hoop julle het lekker geluister en laat like julle gou weer luister. Bye.